بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وآله وصحبه ومن والاه أما بعد فيقول المصنف رحمه الله تعالى ولا ننزل أحدا منهم جنة ولا ناراً نشهد عليهم بكفر ولا بنفاق ولا بشرك ولا بنفاق ما لم يظهر منه منهم شيء من ذلك ونذر سرائرهم الى الله تعالى ولا نرى السيف على احد من امه محمد صلى الله عليه واله وسلم الا من وجب عليه السيف ولا نرى الخروج على ائمتنا وولاه امورنا وان جاروا انا سيما الامام ابو جعفر الطحاوي رحمه الله تعالى كتك عقيدة الطحاوية فقرة يا سبيل ولا ننزل أحدا minhum janna wala hatumkatii yoyote katika wao pepo tukamuingiza tukamweka katika daraja ya kuwa ni katika watu wa peponi wala nunzilu ahadan wala hatumteremshi yoyote katika wao yani kumuweka jannatan kuwa ni katika watu wa peponi wala naran wala motoni wala nashhadu alaihim bikufri ولا تشهديك واو كفير ولا بشرك ولا قو شركين ولا بنفاق ولا قو نافك ما لم يظهر منهم شيء من ذلك مدام هبجذيهير كتوك كواو تشوتك تكهاي ونذر سرائرهم إلى الله تعالى نتناچا أندني واو تناچا أسري واو والله عز وجل قال wala nara السيف ala ahadin min ummati Muhammad wala hatuoni upanga juu yoyote katika ummati Muhammadin sallallahu alayhi wasallam yani kumpiga vita illa man wajaba alayhi as-sayf isipokuwa yule ambaye imemwajibikia yeye upanga aliposema Sheikh rahimahullahu ta'ala wala nunzilu ahadan minhum jannah wala hatumteremshi yoyote miongoni mwao kumweka peponi wala nara wala kumtia motoni tukasema fulani ni mtu wa peponi bilqat'i au aljazm kwa kukata moja kwa moja au fulani ni mtu wa motoni hatuteremshi kwa mtu yoyote hukumu ya jambo hilo sio pepo wala moto wala nashhadu alayhi wala hatushuhudii juu yao bikufrin kwa ukafiri wala bishirkin wala kwa ushirikina wala binifaqin wala kwa unafiki ma lam yadhhar minhum shay'un min dhalika midam hapajadhihiri chochote kwa wao katika hilo wanadhara wanadharu sarairahum na tunaacha siri zao sarair ni jamu ya sarira sarira ni dakhilatul insan kile kilichomo ndani kwa mwanadamu tunaacha undani wake usiri wake tunamwachia nani ila Allah taala kwa Allah aliyetukuka maana maelezo haya anasema shekhe wala yahkumuna لأهل القبلة بجنة ولا نار على سبيل التعيين والقطع Ahli sunna Wala hawatoi hukumu kwa wale waislamu ahli sunna katika sifa zao hawatoi hukumu kwa waislamu kumngiza mtu kumuingiza mtu katika pepo au katika moto ala sabili ta'yin katika namna ya kumwainisha kwamba fulani ah huyu mcha Mungu huyu peponi fulani katika maulama peponi fulani katika ma, fu, yani katika wema huyu ni peponi au mtu akamtaja fulani kwa kule kumalizikia kwake katika uovu anavyomuona akamhukumu kwamba ni mtu wa motoni alikuwa mwizi yule alikuwa mlevi yule yule alikuwa mzinzi kwa yule ni mtu wa motoni na hizi kauli zinajirejea kwa wengi katika maawamu watu wa kawaida katika Uislamu bali kuna wengine wanafika kula viapo kabisa nasema wallahi fulani akiingia peponi mimi natoka naenda motoni akiingia peponi huyu mimi natoka naenda motoni kwa nini kwa sababu yeye yastabidu wuquahu anaona ni jambo la muhali kutokezea kwake ili jambo na pengine yule ambaye anamtaja yuko hai katika maisha ya dunia na hii ni jur'a kubwa kwa Allah mtu kuwa na ushupavu kuzungumza kwa Allah pasi na ilmu au hukumu ya Allah azza wa jalla katika hilo na sisi tunaifahamu hadithi ya Abi Huraira radhiyallahu anhu ya yule dai ambaye alikuwa akimlingania mwenzake katika mambo ya khair yule mwenzake alikuwa hanyoki kila akimlingania hanyoki mpaka akakasirika siku moja alipokuwa akimlingania akamwambia abu itha ilayya raqiban wewe umeletwa kwangu mimi uwe mchungaji ninachokifanya unanipatiliza unaniambia sina raha yule mlinganiaji akamwambia wallahi la yaghfiru Allahu li fulani na hapa kwamba Allah hamsamehi mtu fulani mimi nakuamrisha khairi nakuamrisha mema na kuongoza katika njia ya haki wewe unaniletea maneno ya sofaa Allah azza wa jalla akakasirika faman alladhi yata'alla bi annani la aghfiru fulan faqad ghafartu lahu wa ahbattu amala Allah akasema nani mwenye kuapa kwa jina langu mimi kwamba mimi simsamehe mtu fulani nishamsamehe dhambi zake na huyu aliosema haya maneno nimemporomoshia amali zake sasa mtu achunge katika maneno mwingine anamtaja alim katika maulama wa sunna anamtaja shekhi katika mashekhi hata siwe shekhe ami mtu wa kawaida tu huwezi kusema kwamba fulani akiingia peponi mimi natoka unaenda wapi halafu nani akakwambia kama wewe utaingia ukasema mwenzako akiingia unatoka wewe kakwambia nani kama utaingia mpaka utoke kwa hiyo hayo ni katika makosa kwa hiyo ahli sunna wal jamaa hawamhukumu mtu ala sabili ta'yin wal qat'i katika njia ya kumwainisha na kukata kwa mkato kusema kwamba huyu ni mtu wa peponi au huyu ni mtu wa motoni ukitoa wale ambao walishuhudiliwa na mtume sallallahu alayhi wasallam sahaba na wengineo asahaba ridwanullahi alayhi lakini mtu tu wa kawaida wewe ukamwona mwema ukamwona mtu mzuri ukamwona mtu kanyoka katika njia ya kheri tu sunna ukasema huyu ni mtu wa peponi hayo ni makosa hujui undani wake au ukamwona mtu muovu ukamwona mtu asi ukamwona mtu kapinda mujrim mwenye mijidhambi lakini muislamu wao akasema huyu ni mtu wa motoni ala ta'yin kumwainisha haya ni katika makosa bal man ahsana minhum rajawna lahu aljanna bali yule ambaye atakayefanya mema katika wao mtu tunamuona amenyoka katika njia ya khairi amesimama katika dini tunamtarajia yeye pepo walam na'manu alayhi makra Allah lakini hatujiaminishi kwake yeye adhabu ya Allah tukasema huyu ah, Allah hamwadhibu mtu huyu kwa sababu ni mwema la ومن أساء أشفقنا عليه na yule ambaye atakayefanya uovu tunamwonea huruma huyu kwa mtindo anaokwenda nao sijui vipi lakini tunamwonea huruma walam naqnutuhu min rahmatillah wala walam nuqannituhu min rahmatillah wala tumkatishi tamaa kwa rehma za Allah azza wa jalla wala nashhadu ala muslimin bikufrin wala bishirkin wala binifaq wala tumshuhudilii muislamu ukafiri wala ushirikina wala unafiki kama wanavyofanya makhawarij makhawarij wao kazi yao ni kuwakufurisha uislamu bali wengine jamii yote ya Kiislamu wanaikufurisha kama kina Saidi Qutb na wengineo Allah asamee na warehemu sema hii jamii tunaoishi yote ni makafiri kwa sababu hakuna dola ya Kiislamu au hakuna sheria ya Kiislamu kwa hiyo watu wote ni makafiri sasa katika itikadi ya ahli sunna wal jamaa kwamba wao hawamkufurishi muislam ambaye umethibiti uislamu wake kwa yakini hakufurishi kwa shubha na mambo yenye kutatanisha na haya ni kinyume na vile ambavyo wanavyoituhumu watu da'wa salafia baadhi ya watu wanasema kwamba da'wa salafia wao kazi yao ni kwa kufisha uislamu tu kwa wao wasafi peke yao wale walobakia wote makafiri wachafu nani aliyokuambia hivyo da'wa salafia inapingana na fikra za mahawarij katika sifa za mahawarij walikuwa nazo maibadhi na wengineo katika aina za mahawarij ni kuwakufurisha uislamu bikabairi dhunub kwa madhambi makubwa kama tulivyoona katika darasa iliyopita kwa hiyo hawamshuhudilii mtu kafiri wala ushirikina wala unafiki mimma yakhruju min almillati alislamiyya katika mambo ambayo yukhrij yenye kumtoa mtu katika uislamu illa an yakuna qad dhahara minhum shay'un min dhalika isipokuwa iwe kimedhihiri kitu katika hayo ma'a tahaqquqi shurut wa intifai almawani pamoja na kuhakikika yale masharti na kutenganika au kukanushika vile vizuizi laysa kullu man waqa'a fil kufri yakunu kafira hii ni kaida sio kila atakayeingia katika ukafiri anakuwa ni kafiri fulani kafanya jambo la ukafiri kwa hiyo ni kafiri la sio kila ambaye atakayeingia katika ukafiri eh akiingia katika kulifanya jambo la kikafiri atahukumiwa kwamba ni kafiri inawezekana kuna mawani vya kumzuia kukufurishwa au kuna shuruti mpaka akufurishwe kuna mambo yanazingatiwa pengine ni jahi hajui hata lau raaita sahiba yani sahiba alqabr yastaghithu bilqubur kimona mtu yule mwenye kuabudia makaburi amekaa pale anaomba katika makaburi humkufurishi moja kwa moja yule hata nuqima alayhi alhujja wadalail mpaka tumsimamishe hoja na dalili inawezekana ana shubha hajui anachokifanya inawezekana ana utata inawezekana ni jahi na mfano hayo aliposema wala nunzilu ahadan minhum janna wala sisi hatumteremshi yoyote katika wao kumuingiza peponi anasema Sheikh Al-Albani rahimahullah anasema illa al-ashara al-mubashirin bil janna isipokuwa wale masahaba kumi waliobashiriwa pepo wa Abdullah ibn Salam wa ghairihim na huyu sahaba ni Abdullah ibn Salam na wengineo fa inna nashhadu lahum bil janna ala shahadati ar-rasul sallallahu alayhi wa sallam sisi tunashuhudilia hawa ni watu wa peponi kwa kule kushuhudiliwa na mtume sallallahu alayhi wa sallam na haya ameyataja pia mtunzi mwenyewe katika fakra ya 95 kama tutaviona mbele lakini katika upotevu na kuteleza kwa baadhi ya kutabi leo baadhi ya waandishi leo wa jahili na ujinga wao ghamzuhum li abdillah ibn Silam bi yahudiyatihi ni kumsema vibaya huyu sahaba Abdullah ibn Silam kwa sababu asili yake alikuwa ni myahudi kwa sababu asili yake alikuwa ni myahudi kabla islami kabla kuslimu kwake مع شهاده النبي صلى الله عليه وسلم لهم بالجنه pamoja na mtume kumshuhudia kwamba huyu ni katika watu wa peponi kama ilivyokuja katika hadithi mtume akasema maanahu kwamba watu katika watu ambao wenye kutembea duniani katika watu wa peponi akamtaja Abdullah ibn Silam baina man kana yahudiyan fa aslam wa baina man kana wathaniyan fa aslam Allah الله Sheikh Al-Albani laiti نgetambua ni ipi tofauti iliyopo baina yule ambaye alikuwa myahudi akaslimu na baina yule ambaye alikuwa mtu anaabudia masanamu akaslimu laula la asabiyatul al-qawmiyatu hakuna zaidi ya asabiyatu wa kutizama utaifa huyu alikuwa mwarabu au yule kule alikuwa ni myahudi lakini hawa ni masahaba wa mtume alikuwa myahudi au alikuwa mwarabu asli hapatizamu baada ya kuwa shaslimu ashaingia katika uislamu bali ipo tofauti kubwa mtume sallam anasema thalathun lahum ajruhum marratayn kuna watu watatu ujira wao ni mara mbili katika wale wataja akasema wa rajulun min ahli alkitab amana binabiyihi wa adraka an-nabiy sallallahu alayhi wasallam fa amana bihi na mtu katika ahlul kitab alomwamini mtume wake kwanza kisha akamdiriki mtume sallallahu alayhi wasallam akamwamini wattaba'ahu wa na akamfuata na akamsadikisha kwa hiyo huyu Abdullah ibn Silam ana ujira mara mbili kwa sababu yeye hakuwa ni katika wenye kuabudia masanamu na ukisoma katika historia alikuwa ni katika viongozi katika viongozi wa Kiyahudi wakubwa akaslimu akaingia katika Uislamu Mtume sallam akambashiria pepo kabla ya kufa kwake wala nunzilu ahadan minhum bijanna jannatan wala naran wala hatumteremshii mtu hukumu ya motoni akasema fulani ni mtu wa motoni kwa maovu aliyofanya huyu ni mtu wa motoni wala nashhadu alaihim bikufri wala hatushuhudii kwa wao kafiri wala bishirki wala kwa ushirikina wala binifaqin wala kwa unafiki ma lam yadhhar minhum shay'un min dhalika midam midam hapajadhihiri kwa wao chochote katika hayo wanadharu sarairahum wanadharu sarairahum ila Allah ta'ala na yale ya undani ndani ya nafsi zao wakoje kweli waumini au wadanganyifu yale ya ndani tunamwachia Allah azza wa jalla yeye ndo hakimu ambaye hakifichikani kwake yeye kitu chochote qala nasema rahimahullah wala nara as-sayfa ala ahadin min ummati muhammadin sallallahu alayhi wasallam wala hatuoni upanga kumpiga vita yoyote katika ummati muhammadin sallallahu alayhi wasallam illa man wajaba alayhi as-sayf isipokuwa yule ambaye imewajibika juu yake kupigwa upanga hatumvamii mtu wa kumpiga kwa kumuua isipokuwa yule ambaye pamewajibika juu yake upanga anasema shekhe wala yara ahlu sunna jawaza qitali almuslim wa qatlihi na wala hawaoni ahli sunna kufaa kumpiga vita mwislam mtu akawa akanampiga vita mwislam mwenzake na kumuua ahli sunna wal hawaoni kujuzu kwa jambo hili ima iwe kwa siasa au kwa sura ya dini au kwa mambo mengine ya kikabila au kwa vitu vingine tu visivyofaa ahli sunna wal jamaa hawaoni jawaza qitali muslim kumpiga vita muislam wa katlihi na kumua kwake illa fil halati allati nassa alaiha shari isipokuwa katika zile hali ambazo sheria imezitaja kwa uwazi hali hizo kama katika kauli yake mtume sallallahu alayhi wasallam katika hadithi ambayo imetaja Imam Bukhari anasema mtume sallallahu alayhi wasallam la yahillu damu mri'in muslim si halali damu ya mtu ambaye muislam illa biihda thalathin isipokuwa kwa moja mambo matatu athayibu zani nafs wa watariku lidinihi almufariku liljamaa mjane mzinzi mtu ambaye alioa au kuolewa au aliyopita tu katika chuo cha ndoa akazini ikiwa sheria ya Kiislamu ipo mtu huyo anahukumiwa kuuawa moja kwa moja kwa kupigwa mawe kurejemiwa kadhalika akasema mtume an-nafsu bin nafs aliyeua naye huwa anauawa sio sheria kwamba aliyeua kaikuwa ndani miaka 30 au 40 kifungo cha maisha anayeua naye anauawa na huo ndiyo mwenendo ambao utapelekea kuhifadhiwa kwa damu sababu mtu ataogopa hukumu ambayo atakomfanyia mwenzake kabla kuuliwa kwake alafu wa mwisho at-tariku lidinihi al-mufariku lil-jamaa yule ambaye mwenye kuacha dini yake maana atakirtadi mwenye kufarikiana na jamaa ya Kiislamu hizi ndo hali ambazo mtu ameruhusiwa kuuawa ikiwa ipo sheria ya Kiislamu kadhalika katika hadithi ya mtume sallallahu alaihi wasallam akasema illa an tarau kufran bawaan indakum min Allah fihi burhan msiondoshe taa yenu kwa mtawala msiondoshe utiifu wenu kwa mtawala isipokuwa mtapouona ukafiri wa wazi mnao mbele ya Allah nyinyi hoja katika hilo ambalo mnalotuhumu kwalo kwamba yeye ameingia katika ukafiri kadhalika Allah anasema inma jazaa'u alladhina yuharibuna Allah wa rasulahu wa ويسعون في الارض فسادا ان يقتلوا ila الى اخر الايه malipo ya wale ambao wenye kumpigia vita Allah na mtume wake na wenye kueneza katika ulimwengu fisadi ni kuuawa ayuqattalu au yusallabu sitaja aya au tuqatta aidihim warjuluhum min khilaf au yunfau min al-ardh lakini pia hawa wanauawa jambo litarejea kwa mtawala wale ambao wenye kufanya ufisadi katika ardhi ima kuwa ni majambazi au watu wengine wakawa wanaleta ufisadi katika ulimwengu wa hakadha min alhalat allati yahillu fiha damu muslim na kama hivi pia katika hali nyingine ambazo ndani yake inahalalika damu ya mtu muislamu ama tu watu wakapigana kwa sababu ya mipira timu hii na timu ile wakaingia uwanjani wakashindwa watu wakauana au siasa chama hichi na chama kile wameona kwamba wanadhulumiwa kwa hiyo wakaona waibe au wakaibiwa kisha wakapigana au kwa sababu ya ukabila hawa wanatudhalilisha na hili daraja liko juu si kabila letu liko chini mfano mambo kama hayo ambayo sio sheria iliyoyatamka na kuyazungumza na kuyabainisha basi hawa wameingia katika dhambi قال نسمع ولا نرى السيف على احد من امه محمد صلى الله عليه وسلم ولا sisi hatuoni kupambana upanga maana kutoa upanga kumtisha mtu kupambana naye juu yoyote katika watu wa ummati Muhammad sallallahu alaihi wasallam illa man wajaba alayhi sayf isipokuwa wale ambao walowajibikiwa juu yao upanga wamewajibikia kuna watu nitakana wauawe lakini sharti kuwepo na sheria ya Kiislamu sio mambo ya kuvamiana tu kaiba mwizi watu wakakaa mtaani pale sasa kwerekwe sasa hivi tutakuwa tunahukumu wizi bila kuwa na kiongozi wa Kiislamu atakayepitisha hayo hilo jambo halifai ikiwa hakuna utawala wa Kiislamu dhambi zitarejea kwa watawala ambao wanasimamia mambo hayo na watu watabakia katika subra katika hali kama hiyo sasa leo katika maajabu makubwa mwizi kaiba viatu msikitini au kaiba baskeli tu kwa jirani hukumu yake leo wanauliwa watu wanashiriki katika kumua wanaudhi wengine wakamwambia ustazi wewe hujaibiwa tushaibiwa sote lakini hukumu yake sio kuuawa tuambaye asli ni kukatwa mkono wake asli kukatwa mkono wake lakini watu wanamua na watu wanashangilia na wanaweza kukuta barabarani akipigwa hata wenye gari watasimamisha mtu atakuja atavamia pale kwa sababu yeye kishaibiwa kuna siku gari yake viatu vyake sio kitu chake na mfano wa hayo قال نسيم رحمه الله ولا نرى الخروج على ائمتنا وولاه امورنا وان جاروا ولا نرى الخروج على ائمتنا وولاه امورنا وان جاروا wala sisi hatuoni jambo la kutoka juu ya viongozi wetu na watawala wetu wala sisi hatuoni jambo la kutoka juu ya viongozi wetu na watawala wetu wa injaru hata kama watafanya dhulma wa injaru hata kama watafanya dhulma wala nad'u alayhi wala sisi hatuwapizi wao wala nad'u alayhi wala sisi hatuwaapizi wao wala nanza'u yadan min ta'atihim wala hatuondoshi mkono wa utiifu katika taa yao wala yanza'u yadan wala hatuondoshi mkono min ta'atihim katika taa yao ونرى طاعتهم من طاعة الله عز وجل فريضة ونرى طاعتهم من طاعة الله عز وجل فريضة نسيسي تناونا طاع ياو نكتك طاع الله عز وجل قو لزيمة كواتي واو نكتك كمتي الله عز وجل كيو لزيمة ما لم يأمروا بمعصية مدامها وقوام بش معصي وندعو لهم بالصلاح والمعافاة نتنوومبيا واو كتنغما نوزيما نتنوومبيا واو كتنغما نوزيما أنا سيما الإمام أبو جعفر الطحاوي رحمه الله كاتكا مسنجي ماما يا أهل السنة مسنجي متكوف دعوة سلفية أنا سيما ولا نرى الخروج على أئمتنا ولا سيسي توني جامب لكتوك جوية في ونغزيويت يا أئمتنا wanavyuoni wetu wa ulatu umurina na watawala wetu wa injaru hata kama watafanya dhulma jaru bimaana dhalamu hata kama watafanya dhulma ahli sunna wal jamaa yara ahli sunna hurmat al khuruj ala al aimma wa ulati al umur ahli sunna wanaona uharam wa kuwatokea viongozi aimma wale maulama na watawala hata lau dhalamu nnasa hata kama watawadhulumu watu kwa hiyo hapa hakuna mambo ya hawa ni vibaraka wa Marekani wala wanalipwa na Marekani au Mrusi sisi tunafanya haya kwamba ni ibada ya kumwabudu Allah azza wa jalla kuwatii kuwatii hawa watawala na hili halimaanishi kwamba wao wako wasafi wala hawana makosa au hawana dhambi sisi tunawatii wao kama ni ibada وان جاروا حتى كما وتفني ظلما قال انا اسمع يرى اهل السنه حرمه الخروج على الائمه اهل السنه وناونا حرام ما امام واولات الامور نواتوالا حتى لو ظلموا الناس حتى كما وكيظلموا watu وحتى اذا ظهر منهم فسوق في انفسهم نهاتا كما بتظهيري كواو اوو في كتابه نفسي زاو كنا بعض يا watu ukizungumza masala ya kuatii watawala wanakwambia hizo aya haziwahusu hawa zinawahusu nani hizo hadithi haziwahusu hawa zinawahusu nani na haya wanayataja ahli sunna sio leo kwamba labda vitabu hivi vimeandikwa na Marekani maana wengine wanakuambia hii da'wa salafia imeanzishwa na Marekani huyo Sheikhul Islam Ibn Taymiyyah alipokuwepo kulikuwa kuna Marekani kipindi hicho au nyinyi hamjui kama Marekani imetawaliwa na Uingereza hawa kina alimamu Ahmad rahimahullah ambao waliteswa na wakapigwa na hawa watawala kisha katika misingi ya da'wa walioiweka kisha katika misingi ya da'wa walioiweka ni kuwatii hao watawala kipindi hicho kulikuwa kuna Marekani au kulikuwa kuna msaada wa Urusi huu ni upumbavu na ujinga wa watu ambao hawajielewi sisi tunazungumza haya taa hakuna anayelipwa wala anayepokea chochote kutoka kwa wao lakini hii ndio dini yetu na haya ndio mafunzo ya maulama wa sunna tokea tangu na tangu wakayaandika haya kabla ya Marekani na Uingereza kuwepo kwa hiyo hao viongozi hata kama wakifanya dhulma si wanadhulumu hatusemi kwamba hawadhulumu watu si waovu mnasema nyewe fusuku na uovu maulama anasema hata idha dhahara minhum fusuqun fi anfusihim hata kama patadhihiri kwa uovu katika nafsi zao sema bwana Allah akasema wa atiu Allah wa rasul wa ulil amri minkum hapa anakusudia watu wema wepi na mtume kayataja hayo katika baadhi ya hadithi taziona sio hivyo midamu yeye ni muislamu katika baadhi ya hadithi mtume masahaba anamuuliza ya rasul rasulullah afala nuqatiluhu je tupambane nao tuwaue mtume anasema la ma sallu msiwaue msipambane nao midamu wanasali mtume akakataza kuwaua wao kupambana nao kwa muda ambao wao wanasali sasa huu ni msingi mama na ni msingi mtukufu na msingi bora kuleta amani katika jamii ya Kiislamu kwa misingi kama hii hata lau dhalamu nnasa sio wanadhulumu watu wanachukua mali za watu wanawapiga watu wanawaonea watu we mtii tu katika lile ambalo alimuasi Allah wa hatta idha dhahara minhum fusuqun fi anfusihim wadhālika lima lilkhuruj min athari sayyi'ah na hilo kwa sababu kule kuwatokea watawala kama hao kuna athari mbaya sisi tunadhulumiwa sawa tunaonewa wanatuibia wanatupora sawa kubakia katika hali hii tunawatii wao katika hali ambayo hayamuasi Allah ni khairi na ni bora na ni faida kuliko kutoka kwa wao kwa sababu katika kutoka kwao kuna madhara kuna athari mbaya ka iraqati dima kama kumwaga damu tizameni miji ya Kiislamu leo ambayo yameenda kinyume na msingi huu tizameni Libya tizameni Yemen tizameni Misri tizameni sehemu nyingine ambazo kulikuwa kuna viongozi ambao ni madhalim viongozi waovu ambao wao wanawaona hivyo kwa nafsi zao maulama wanawahimiza watu wabaki katika taa simna sali simna fanya ibada simna mnadarisishana si kufanya baadhi ya mambo katika dini yenu lakini hivyo katika amani yenu tazama leo hali ambazo ziko leo nenda Yemen tazama hali zilivyo nenda Libya tazama hali zilivyo Gaddafi hakuna anokataa juu ya uovu wake baadhi ya maulama wamemkufurisha kwa baadhi ya mambo ambayo yuko nayo lakini watu bado walikuwa hawana nguvu na kubakia kwake au kubakia katika lile kuna kheri kuliko yale ambayo yanokuja baadaye katika maovu na mabalaa na mengineyo lakini watu hawajui msingi huu nyewe mmekaa hapa kilemba cha shehe kikianguka hapatoshi zimeanguka ndevu mpo tu mnakula mnapakua wenzenu wanataabika si watu walisema hapa wao oh, mkumbuki nyinyi kikianguka kilemba cha shekhe wa uamsho kilemba cha shekhe cha uamsho kikianguka hapatoshi nchi hii pametosha jatosha watu wako wapi watu wako wapi watoto tizama wanavyoteseka au wanawake wake zao huu ni uongo na huu yani hii ni ishara kwamba yale ambayo watu wa sunna wanayazungumza ni ya haki haya tumeyazungumza kabla hajatokezea na tutayazungumza baada sio kwamba labda kuna shamata kuwacheka au kufurahia lakini tunazungumza haki kwamba watu wanapoambiwa wabakie katika taa ya mtawala haina maana kwamba hakuna dhulma hakuna anopinga kwamba kuna dhulma kuna maovu kuna machafu yanafanywa hakuna anopinga lakini kubakia katika taa nyinyi hamna nguvu hamna uwezo mmesema kilemba kikianguka zimeanguka ndevu hamjafanya chochote hamna nguvu wala uwezo lakini katika taa ilikuwa ukipita nyumba mbili tatu tu tushachoka kama koti likifika livuliwe muda wake ukifika vikao vipeperushi sasa hivi kila mmoja anaogopa kuna wengine tunakutana nao sisi mtu ndevu zote kachonga alafu kavaa kijinzi chenye kubana kileonekane kama yeye mayo unajua mayo wale mabisho wale sasa nini iko wapi wadhālika limā lilkhurūji min athari sayyi ka ad-dima wa nashri al fawḍa na kuenea fujo wadhālika mādāma al-umara باقina fi hadirati alislam na hilo ni damu wale watawala wamebakia katika ile hadhi katika ule ustaarabu wa Kiislamu bado ni waislamu hawa hawajakufurishwa kama mtu anakufurisha yake anakufurisha na wengine wote walam yubaddilu din Allah na wala kubadilisha dini ya Allah walam yadhharu minhum alkufra wala yad'un alayhi wala yad'un alayhim wala wala ya'sunahum wala hapajadhiri kwa wao kafiri wala hawajaasi wao wayarauna ta'atuhum wajibatun maadamu yamuruna bima'ruf idha ma amaru bima'siyatin fala yusma wala yuta halafu ifahamiki hawa watawala tutawatii katika mambo ambayo yani hayapingani na sheria za dini hayapingani na sheria za Uislamu mambo ambayo yanapingana sheria ya dini katika mambo ya ibada hakuna kuatii kwa wao hakuna kuatii kwa wao da'wa salafiyya haina habari ya siasa yeyote atakayekaa midamu ishafahamika kwamba huyu ni mtawala kisha kuwa na nguvu sasa tunamtii kajaje yeye mwenyewe anajijua midamu iko pale halafu ibada ambayo sisi tunamwabudu Allah kwayo tunatarajia malipo mbele ya Allah sio kusifiwa wala kusemwa wala kupokea chochote kwa wao tunamwabudu Allah kwayo kwamba tunawatii watawala katika mambo ambayo hayamuasi Allah azza wa jalla hii ni ibada ambayo katuongoza mtume sallallahu alayhi wasallam na sisi tunatii kwa sababu tunampenda Allah na mtume hakuna chengine chochote chenye mafungamano na hayo anasema Sheikh Al-Albani rahimahullah wa amma luzum ta'atu wa in jar yatarattabu ala al-khuruj min ta'ati min al-mafasid اضعاف ma yahsul min جوره ama kulazimiana na taa yao hata kama wakifanya dhulma ifahamike sisi hatukatai dhulma wala mambo sisi tunakataa njia zinazotumika mipito inayopitwa ndio tunachopingana na watu kwani ukisema kwamba kuna khilafa khilafa kwamba Uislamu itekana kuwe na ukhalifa hatukatai ukhalifa njia inayopitwa na hawa hizbu tahrir sio kadhalika hawa wanaosema dhulma si hatukatai kuwepo dhulma na kuonewa lakini njia inayotumika sio sio ya sawa wa amma luzumu ta'atihi ama kulazimiana na taa yao wa injaru hata kama wakifanya dhulma falianahu yatarattabu ala alkhuruj min ta'atihim kwa kuwa kunapatikana juu ya kule kutoka katika taa yao min almafasid katika ufisadi adhaafin mengi ma yahsulu min jawrihim zaidi ya kile chenye kupatikana katika ule ujeuri wao au dhulma zao wao wanafanya dhulma kuna maovu yanapatikana kwa dhulma ambayo wanaifanya lakini watu sasa wakaamua kuwatokea hao watawala hao viongozi waanze kupambana nao kuandamana kufanya migomo kule kufanya mambo haya kunapelekea ufisadi mkubwa kuliko ule ambao ukimbia bal fi sabri ala jawrihim takfir sayiat bali kule kuwasubiria juu ya dhulma zao kuna kufutiwa madhambi ni ibada na ibada inakuwa ina uzito fa inna allaha ma sallatahum alaina illa lifasadi a'malina Allah hakuwasalitisha hawa juu yetu isipokuwa kwa uovu wa matendo yetu ukimuona mtawala mwizi ujue raia wake ndio hivyo hivyo ukimuona mtawala mzinzi ujue raia wake ndio hivyo hivyo kama vile ambavyo watawala walivyo ndivyo wanavyotawaliwa wanavyokuwa kila mmoja tu anavuta kamba yake wanasema kila mbuzi anakula majani kwa urefu wa kamba yake si ndio yule wa msikitini ataiba kule msikitini na yule wa maskani ataiba kule maskani na yule wa ofisini ataiba ofisini na wao wako juu ataiba vile vya juu kwa hiyo kila mmoja anaiba lakini kwa urefu hata hawa ambao wako huko chini hawa hawana uwezo wa kwenda kule lakini wote wanaiba au msikinye vijumuiya vya Kiislamu watu wanaibiana hamje kusikia watu wengine mpaka mahakamani wampelekana au mjisikia nini watu wanaibiana mitaani huyu kamwibia yule huyu kamwibia yule katika hawa viongozi wadogo wadogo kwa hiyo hawa kwa mujibu wa maeneo yao na wale wataiba kwa hiyo haisemwi kwamba kuiba ni jambo lenye kufaa lakini panasemwa ile sura ya juu ndio hawa wa chini waljazao min jinsi al-amal na malipo kwa jinsi ya matendo فعلينا الاجتهاد في الاستغفار tunawaambia uamsho dawa ya kufanya ni hii فعلينا الاجتهاد في الاستغفار والتوبه juu yetu sisi kujitahidi katika kufanya istighfari na toba wa islahi al-amal na kutengeza matendo qala ta'ala Allah amesema wama asabakum min musibatin fabma kasabat aydikum na yale yaliyokusibuni katika msiba wote ni kwa iliyochuma mikono yenu wayafu an kathir na Allah anasamehe mengi kadhalika Allah anasema wakadhalika nuwalli ba'd adh-dhalimin ba'dhan bima kanu yaksibun na hivyo hivyo ndivyo tunavyowatawalisha madhalim wao kwa wao kwa yale ambayo kutuma kwa hiyo kimuona mtawala ni dhalim raia wake pia hivyo hivyo manake mmoja wao tukapanda juu akakuwa na nguvu kuliko wenzake fa idha arada ar an yatakhallasu min dhulmi al-amir adh-dhalim falyatruku adh-dhulma wanapotaka raia kuepukana na viongozi madhalim wao kwanza wache dhulma trafiki barabarani nao wanafanya dhulma walimu masulini wanafanya dhulma kila mmoja katika sehemu yake sasa hivi anafanya dhulma sasa watu waache wakishaacha wao na wale wajui wachache kwa sababu wale ni katika wao lakini mambo ya kukaa tu hivi na hivi kuna igiza tunakuta mpaka wana fikra mbovu hawa ni makafiri tu kafiri kwa upi anakufurisha uislamu kwa sababu kwa sababu ya shubha na maasi ambayo wanayafanya anasema Sheikh albani qultu wa fi hadha bayani litariqi alkhulasi min dhulmi alhukam na katika hili kuna ubainifu wa njia ya kujinasua na dhulma ya watawala alladhina watawala ambao hum min jildatina ni katika ngozi zetu wayatakallamuna bialsinatina na wanazungumza kwa ndimi zetu wa huwa an yatuba almuslimuna ila rabbihim njia ni watu waislamu kutubia kwa Mola wao wayusahihu aqidatahum na wasahihishe itikadi zao baadhi ya wakati Allah anatuadhibu kwa sababu ya madhambi ambayo tuko nayo kwa sababu ya itikadi mbovu tizama leo katika majumba kumejaa mahirizi kumejaa matalasimu tizama katika itikadi za Kiislamu kuna mambo ya kuomba makaburi kuna mambo ya kuomba katika makuba kuna mambo ya kwenda kuomba katika mizimwi hizi ni itikadi mbovu Allah hawezi kuleta amani katika maeneo kama haya wayarbu anfusahum wa ahlihim ala alislam sahih na wale nafsi zao na watu wao katika uislamu sahihi تحقيقا لقوله تعالى إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغير ما بأنفس النهاية إلي ولحكيكش اللي تمكلاك الله البسيمة الله حكيك الله هبادلش يلي أمبا يبقواتو mpaka wao wabadilishe yale ambayo yapo katika nafsi zao wa ila dhalika ashara ahadu duati almuasirina anasema Sheikh al-Alban na katika hilo akaashiria mmoja katika wale walinganizi ambao wapo katika zama za leo biqaulihi aqimu dawlata al-islam fi qulubikum isimamisheni dola ya uislamu katika nyoyo zenu tuqam lakum fi ardhikum itasimamishwa dola hiyo katika ardhi yenu nyinyi tengezeni nafsi zenu jipambeni na akhlaki zenu ongozeni ahali zenu familia zenu itikadi zenu jiwekeni sawa katika mambo ya Uislamu Allah atasimamisha ardhi yenu itakuwa ni ya Kiislamu lakini itikadi yenyewe mbovu bid'a zimeenea hawa watu wa bid'a ndio kusababisha dhulma ziwepo maasi yameenea akida mbovu zimeenea Allah hawezi kubadilisha Allah hawezi kubadilisha walaysa tariqul khulas ma yatawahamu ba'dhu an-nas wa huwa ath-thawratu bis-silah 'ala al-hukam anasema Sheikh Al-Albani na sio njia ya kujinasua ni ile ambayo wenye kuituhumu baadhi ya watu wenye kudhania baadhi ya watu nayo ni kufanya mapinduzi thawratu bisalahi ala alhukam kuwatokea watawala biwasitati alinqilab alaskariya kufanya mapinduzi mageuko ya kiaskari fa innaha ma'a kauniha min bid'i alasr alhadir licha ya kuwa kwake hizi ni katika bid'a za zama za leo fahiya mukhalifatu linususi sharia jambo hili linapingana na dondoo za kisheria allati minha al-amru bitaghyir ma bil anfus ambao ndani yake kuna kubadilisha zilizomo vile vilivyomo katika nafsi watu wanahitaji haraka hawa bwana tutoke kila mmoja achonge panga lake kulia na kushoto huku na huku liwe na makali halafu tutoke kwa watawala hawa watu wana masilaha nyamna vipanga unaelewa kwa napiga zoezi msikitini karate alafu karate zisaidie nini sasa akija askari mmoja mnakimbia nyote hizi si njia huu ni ukhawarij ulioenea katika miji yetu katika sura ya sunna kuna baadhi ya watu wana hii ndio milengo ya sunna huu ni ukhawarij na huu ni mwenendo wa watu wa ovu sio mwenendo wa sawa da'wa salafia haipo katika mlengo huu hili lifahamike kwa watu da'wa salafia haipo katika mlengo huu wa mapinduzi wa kutoka kwa watawala wa maandamano wa migomo haya mambo haipo katika kabisa katika da'wa salafia bali usalafi unaupinga mfumo na utaratibu wa aina hii hata kama watu wakikasirika na hakuna yeyote anayelipwa wala kupokea pesa kwa Marekani bali hii ni dini ya haki ambayo inazungumzwa kama walivyozungumza ulamauna anasema fa innaha ma'a kauniha min bid'i al-asr al-hadir licha kuwa kwake ni katika bid'a za zama za leo pia jambo hilo linapingana linususi shariati allati minha al-amru bitaghyir ma bil anfus lapingana na zile dondoo za kisheria ndani yake ambazo kuna amri ya kubadilisha kilichomo katika nafsi wakadhalika fala budda min islah alqaida litasisi albina vile vile lazima kutengezwe ule msingi ili jengo liwe zuri Allah anasema wala yansuranna Allahu man yansuruhu inna Allaha laqawiyyun aziz na Allah atamnusuru yule ambaye mwenye kumnusuru yeye mtu ambaye Allah eh yani yule mtu ambaye hana hamnusuru Allah katika matendo yake Allah hawezi kumpa nusra halafu Allah ameahidi wala yaj'al Allahu lilkafirina 'ala almu'minina sabila kamwe Allah atoweka waislamu akawa chini wakafiri wakawa juu lakini haya yote yamejitokeza baada ya uislamu kuacha uislamu wao fikiri watu wanataka dola ya Kiislamu kama wanavyosema tizama ile matendo yao tunayofanya tizama katika maktaba za Kiislamu tizama sala tano tizama katika sala za alfajiri tizama ile madhahirul islam muonekano ule uislamu wa kawaida unawakuta wale waislamu wenyewe ndio hawautaki wa uislamu waislamu wenyewe ndio hawautaki wa uislamu unaweza kukuta leo watu wanaandamana ufaransa kumepigwa marufuku kapa kwa hiyo maandamano watu wanatoka hao lakini kuna watu wana viduka vyao wamekwambia sa marufuku kuingia kapa mbona muandamani hawa hawa mbona muandamani nao au katika vio vyenye kusema vya Kiislamu hawataki nikabu sasa kuna kitu gani kwani fule Ufaransa nyinyi mliandamana huku nyinyi ah hakuna tabu kwa sababu nyinyi wenyewe lakini wangefanya wengine ingekuwa ni dhulma ingekuwa ni kuonewa na mfano wa hayo kwa hiyo unakuta waislamu wenyewe hawautaki uislamu wao alhasil tunazozungumza alkhuruj ala ulati alumur ni jambo la maasi kutoka kwa watawala ni jambo lenye dhara lenye makosa ni jambo ambalo faida yake ni ndogo kuliko maslaha yake wadinu mabniyun ala almasalih fi jalbiha wa dar'i lilqaba'ih dini imejengewa katika mambo yenye maslahi katika kuleta kwake na kuondosha mambo yenye madhara kubakia watu katika amani wakasomeshwa dini yao wakamjua Mola wao wakaishi katika tauhid wakajiepusha na shirki yale ambayo hayapo katika uwezo wao yapo kwa watawala Allah atawahukumu hao siku ya kiyama sio kwamba mambo yamemaliza hivi hivi kwamba wamedhulumu wamebeba wamechukua ikawa mambo yamemalizika Allah tena kuwasimamisha atawauliza fanya lile ambalo lipo katika uwezo wako wewe unaanza kupambana wao huna nguvu huna uwezo utafanyaje haya yanahitaji kuwa nguvu mtu awe nayo kuweza kuondosha kwa hiyo hakuna nguvu unafanya lile ambalo lipo katika uwezo wako fattaqullaha mastata'tum cheni Allah kati mwezavyo huu ndo msingi wa ahli sunna wal jamaa kwa hiyo watu waache fikra mbovu fikra mgando chaeleweka tu eh mambo yapo hivi na hivi hamna mambo yote kudanganyana watu wabaki katika dini yao kurejea katika dini ndiyo solution ya kila kitu wangapo wamekufa katika misingi sio kwa sababu watu wanakufa katika siasa wengine katika mipira wengine katika kabila wengine katika mambo kipumbavu wengine katika mkutano mtu kafa anatoa roho yake yupo katika mkutano wa kisiasa hana sala hana ibada faida yake nini umetoa duniani mwabudu Allah umekomaa tu na ujinga ambao hauna faida ndani yake haya ni katika mambo ambayo yameharibu nafsi za Uislamu yameharibu familia za Kiislamu yameharibu ndoa za Kiislamu ni katika mambo ambayo yenye kuleta madhara katika jamii mipasuko mikatano kwa sababu ya mambo kama haya ambayo hayana faida ndani yake watu wabaki katika taa ya watawala hata kama wakidhulumu dhulma watenda kusimamishwa na Mola wao siku ya kiyama wataulizwa kwa yale ambayo waliyofanya na Allah hamwashi mtu atamuuliza moja baada ya nyingine na utawala ni masuhulia makubwa mbele ya Allah tume anasema innakum satahrisuna ala al-imara thumma takunu nadamatan yawm al-qiyama nyinyi mtapupia katika uongozi kisha itakuwa juu yenu majuto sana siku ya kiyama kila mmoja ataulizwa kwa mujibu wa lile ambalo Allah alompa na, kumwajibisha juu yake kulisimamia qala nasema rahimahullahu ta'ala wala nara al-khuruj ala a'immatina wa ulati umurina wala sisi hatuoni kutoka juu ya maimamu wetu na watawala wetu wa injaru hata kama kifanya dhulma wala nad'u alaihim wala hatuwapizi wao wala nanza'u yadan min ta'atihim wala hatuondoshi mkono katika taa yao wa nara ta'atuhum min ta'ati Allah na tunaona kuwatii wao ni katika kumtii Allah azza wa jalla faridha nukta hii aliposema wa nara ta'atuhum min ta'ati Allah azza wa jalla faridha na tunaona kuwatii wao watawala ni katika kumtii Allah azza wa jalla anasema Sheikh al-Albani wa min al wadih anna dhalika khassun bil muslimin na katika jambo lilokuwa wazi kwamba huko kuwatii wao ndio katika kumtii Allah hii ni special kwa waislamu tu minhum katika hao waislamu katika hao viongozi liqaulihi ta'ala kwa kauli yake Allah aliposema wa atii'u Allah wa atii'u ar-rasul wa ulil amri minkum na mtiini Allah na mtiini mtume na watawala miongoni mwenu nyinyi wa amma al-kuffar al-musta'miruna fala ta'ata lakum ama wale makufar ambao wakoloni wenye kutawala miji ya watu hakuna taa kwa wao bali yajibu al-istidad at-tam madda wa ma'na litardihim bali nawajibika kujiandaa kiutimilifu kwa nguvu na uwezo kuwafukuza wao watathihiru albiladi birrijsihim na kuitoharisha miji kutokana na najisi zao hakuna kuatii wale wale ni makufar kabisa waliokuja kuhodhi na kuvamia katika miji ya Kiislamu ama tawili ya baadhi ya watu kusema Allah aliposema minkum au wakasema fikum kama anavyosema makadiani eh, hii ni dasisatun inkilizia anasema shakalbani hii ni dasisatun inkilizia mambo ya kiingereza yameingizwa ndani tu liyudhillu almuslimin ili wawapoteze waislamu wayahmiluhum ala ta'ati lilkufar almustamirin na wawalazimishe waislamu au wawabebeshe waislamu kuwatii wale makafiri wa koloni tahara Allah bilad almuslimina minhum ajma'in Allah aitoharishe miji ya Kiislamu kutokana na wao wote kwa ujumla kwa hiyo taa ni ya mtawala wa Kiislamu ambaye ni kafiri ikiwa mna uwezo wa kumwondosha mnamwondosha hamna uwezo mnabakia katika usalama nasema sasa fulani ni kafiri naam iwe mna uwezo kudra ya kumwondosha hamna uwezo basi mnabakia kwa sababu kwa sababu gani kwa sababu fatakullaha mastata'tu halafu lile la kubakia katika amani jambo la kubakia katika amani khairi kuliko kufanya mapinduzi ambayo hamna uwezo nayo wanad'u lahum bisalah na tunaombea akasema malam ya'muru bima'si kwa muda wote ambao hawakuamrisha maasi tunawatii watawala katika mambo mema au mambo ambayo ya kawaida wao wameambiwa fanya hivi sheria za nyumba sijui hivi tegeza hivi ayo watii katika yale ambayo yenye kupingana sheria ya dini usiatii unaambua kata ndevu usikate muda wa sala umeingia unaambua usende kusali uko mkutanoni toka usimtii la ta'ata li makhluqi fi ma'siyati al-khaliq usimtii kiumbe katika kumwasi Allah sasa unakuta kinyume nyume leo kinyume nyume katika mambo ya dini mtu anamtii mtawala katika mambo mengine hasili unakuta kinyume nyume indakikana ta'a fil ma'ruf katika mambo mema au mambo ambayo hayapingani na sheria ya dini kutoka akatuambia mbona nyinyi mumtii katika hili la dini hilo kuna dalili kuna hoja sasa mbona hamwendi maulidini kule mkamnamtii usifanyie fujo wewe katika dini malam yaamuru bimaasiya madamu akuamrisha maasi wanad'u lahum bisalah walmuafa na tunaombea wao kutengamaa na kuwa wazima wanatabi'u sunnata waljamaa ونتجنب الشذوذ والخلاف والفرقة نتنفات سنة جماعة نتنجيبوشا نكينجيوكا الشذوذ يعني الانفراد على الجماعة متقوبكي ونتجنب الشذوذ نجيبوشا نوبكي والخلاف نتفوت والفرقة نمامبو يقفركيانا Naposema natabi'u sunna as-sunna anakusudia tariqatu ar-rasul sallallahu alayhi wasallam njia ya mtume aliposema wal jamaa anakusudia jamaatul muslimin jamaa ya waislamu na mwanzo katika wale ambao wanaingia katika jamaa ya islam ni as-sahaba wattabi'una lahum bi ihsanin ila yawmiddin masahaba na wale wafuata kwa wema mpaka siku ya dini fattiba'uhum huda wa khilafuhum dhalal kuwafuata wao ndio uongofu na kupingana nao ni upotevu na aliposema wanatajannabu ash-shudhudha wal khilaf wal furqa ashudhudh yani mtu kujipwekesha kwa tofauti na wenzake shadhu mtu kujitenga manake ashudhudhu ani sunna kujikabali na sunna wa mukhalafatul jamaa na kwenda kinyume na jamaa alladhina humus salaf kama alimta ambao jamaa ni salaf kama ulivyotambua wallahu aalam inshallah jakondokea katika nukta ya 74 katika darasa takayokuja Allahu aalam wa ahkam سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك بارك الله فيكم وجزاكم الله